Toen alles voorbij was, is al die Israëlieten uit naar die stede van Jida toe, allemaal wat bij die feest was. Hulle het in die hele Jida in Benjamin in ook in Ephraim in Manasse die klippilore afgebreek, die gewijde polen afgekap in die hoogtes en altoren verwoes. Eerst nadat alles vernietig is, is die Israëlite terug naar hulle stede toe, elkeen na sy eie stukkie grond toe. Die skeheid ook die plichte van die afdelingspriesters en leviete bepaal. Die priesters zowel als die leviete moes afdelingsgewijs, elkeen volgens die aard van zijn dienstwerk, zorg vir die brandoffers, die maaltijdoffers, die algemene dienst, die beleidenis en die lofprijsing in die poorte van die woning van die Heere. Soos dit in die voorschriften van die Heere vastgelegd is, het die koning uit sy persoonlijke besit sy deel gedoen vir die brandoffer, die morre en aandoffers, die offers op die Sabbat, die nieuwe maansfeest en die vastgestelde feestuie. Die volk, die inwoners van Jerusalem, moes op bevel van die koning zorg voor die onderhoud van die priesters en die leviete, zodat die hele aandag kon gee aan die uitleg van die wet van die Heere. Namate die bevel bekend geworden, het, het die Israëlieten die eerste opbrengste aan koring, wijn, olie, jening en alles wat die land opgeleverd het, ingebring, en ook die tiendes van alles, in groot hoeveelhede ook die Israëlieten wat in die steden van Juda gewoon het, en die mensen van Juda zelf, het hulle tiendes uit die groot en klein vee ingebring en hulle het die gaves wat aan die Heere hulle God gewaai was, kom neerset, hoope en hoope. Hulle het in die derde maand daarmee begin, en die goed het bly oploop tot die zevende maand toe. Toe is Kea en die ambtenare kom in die hoope sien, het hulle die Heere en sy volk Israël geprijsd. Iskia het by die priesters en die leviete navraag gedoen oor die hoope goed, en Asarja die priester uit die huis van Sadok het vir hom gesê, vandat die offergaves by die huis van die Heere begin inkom het, is hier meer as genoeg om te eet en daar bly baie oor. Die Heere het sy volk gezien, daarom is daar so'n massa goed oor. Iskia het toe opdrag gegee dat daar kamers aan die tempel aangebouw word, en dit is gedoen. Die offergaves, Die tiendes in die gewaarde gabes het getrouw ingekom. Die leviet Kenania moest daar oor toesig hou, en sy ambtsgenoot Semie was tweede in bevel. Die ambtenare tot beskikking van Kenania en sy ambtsgenoot Semie was Jeegiel, Asasha, Nagat, Asol, Jerimot, Gosabat, Eliel, Jesmokio, Magat en Benaria. So het koning Iskia in die hoof van die tempel, Asaria, dit gereeld. Die toesig oor die vrijwillige gaves aan God en oor die uitdeling van die offergaves van die Heere en van die besondere gewaarde gaves was in die handen van die Levit Koresien van Jemna, die wacht bij die oospoort. Hij is bijgestaan door Eden, Benjamin, Jesaja, Simeo, Amaria en Scania, en hulle moes in die priesterkwartiere op een billike wijze die toewijzings aan hulle ambtsgenote in die afdelings doen, aan groot en klein. Daarnaas het hulle ook toewijsings gedoen aan die seentjies van drie jaar en ouwer wat in die register opgeneem is, allemaal wat een of ander tijd in die tempel zou kom vir die tempeldienst en die wachtbeerte binnen hulle afdelings, soos dit vandaag tot dag nodig zou wees. Die priesters is familiegewijs in die register opgeneem, en van die leviete die van 20 jaar en ouwer volgens dienstbeerd en afdeling. Al hulle afhankelijk is, is ook in die register opgeneem, die vrouwens, die ziens en die dochters van die hele tempelgemeenschap. Die priesters en die leviete het hulle getrouw gereinig met die oog op die dienst in die heiligdom. Ook die aaronitiese priesters in die weigebieden van die steden is verzorgd. In elke stad is mensen bij die naam aangewijs om al die mannelijke leden van die priesterfamilies en al die leviete wat in die register opgenomen was, hulle deel te laat kry. So het de skeer dwars dier jy gedoen, Hij het gedoen wat goed en reg en eerbaar is in die oe van die Heere sy God. En alles wat hij onderneem het ter bevordering van die tempeldienst in die gehoorzaamheid aan wet en gebod, het hij met zijn hele hart gevra na die wil van zijn God, en daarom was hij voorspoedig.